Cheguei mais uma vez, olha como que nós tá Gordinho e Juliano, parte 2 vai estralar Era Fez gente já teve um neném, tereu, teu, teu. Fez gente já teve um neném, tereu, teu, teu. Foi deitada de lado com torta no tel. Foi tereu, teu, foi tereu, teu, teu. Picou, rebolou, foi no tal do tereu. Foi tereu, teu, teu, foi tereu, teu, teu. Roubou a minha brisa, que lindo esse chechel. E as gatonas só quer ter. Elas descem no Elis, elas descem no Vista, elas descem no Eli, no tal do tereu. Foi tereu, teu, foi tereu, teu, teu. E o Tota foi por baixo fazendo seu papel Foi terel tel, foi terel tel, tel, tel, tel, tel Fazendo seu papel Eu já fiz mais um filho, eu já fiz mais um filho Eu já fiz mais um filho no tal do terel Terel tel, tel, terel tel, tel E o Tota foi por baixo fazendo seu papel Terel tel, tel, terel tel, tel E o Tota foi por baixo fazendo seu papel Terel tel, terel tel, terel tel, terel tel, terel tel, terel tel, terel tel, terel tel, terel tel, terel tel, terel tel teu teu teu teu teu teu teu Fez 20 já teve um neném, tereu, teu, teu. Fez 20 já teve um neném, tereu, teu, teu. Foi deitada de lado com tota no teu. Foi, tereu, teu, foi, tereu, teu, teu. Ficou, rebolou, foi no tal a minha brisa, que lindo esse chão. E as gatonas só quer ter. Elas descem no Elis, elas descem no Vista, elas descem no Elipa, no tal do Terel. Foi Terel, Tel, foi Terel, Tel, Tel. E o Tota foi por baixo fazendo seu papel. Foi Terel, Tel, foi Terel, Tel, Tel, Tel, Tel, Tel fazendo seu papel. Eu já fiz mais um filho, eu já fiz mais um filho, eu já fiz mais um filho no tal do Terel. Terel, tel, tel, Terel, tel, tel. E o Tota foi por baixo fazendo seu papel. Terel, tel, tel, Terel, tel, tel. E o Tota foi por baixo fazendo seu papel.